Fitzögön och kall Kom för förhärskas underbar Ropen hej och hej säger ni inte nej Kan på helgedags klär Hej! Mjölnan Britta Lisa Blatt Sava med sin stora last Greta tjock och trinn Anna röd om kind alla träffas vi här vrider sin fiol, sin fiol Vrider ofta på sin stol, på sin stol Långa Nils på tjocka Lena bär Titta hur han svettas, glor och svär Lisa niger, ler och tackar när Torpar Frans med galans bjuder dans Hej! Karlsson fick i benakramp, benakramp mitt på golvet nerandam, nerandam. Tilda ut i förstugan stack därifrån man snart hörer Med smedens fias snarlikt spratt. Mönstret går till på vår bal. att svängas om och tro. Här får inga sorger bo. Ingen här förstå blott att titta på. Så ska takterna gå. Hej! Rättans Olle Förlovis gör sig till på alla vis. Bjöd på karamell, Olle är nog snäll, men envis som en rödgris Magnus flygar ilsk och skär Svartsjunger, svartsjunger Tror han mitt sin hjärtans kär Titta där Ferme, Kajsa Har i polka sväng Röd och grann Hon är som rot på äng Britta blinkar Skämt åt frossen sträng Han som nyss som en ryss Salen kyss Hej! Vit går makan glad och full, glad och full. Söker stopp på bena lull, ramla gull, trilla gull. Hårt och brännvin bjuds överlag. Per och Magnus tar tag Slåss Slottssaus intill ljusan dag. Mötet går det till på vår bar.